Bai, uh, behar da, ohartu, orai, uh, eh, biltzara, bon, elkarte, uh, elkarte bat da, historikoa nahi dena, baina ahal guti du eta ez da bate antolatia orain arte. Nahikeria bat izan da, herri elkargo hortan, biltzarari toki bat emaitia, toki bat berezia eta beharrezkoa. Eta egun agertu dira, helburu zomit, zer, zer erran horietan, lehen bizikorik enustuko, biltzarrak hartuko du tokia huts batzuen estaltzeko. Baina gure keskarik haundiena edo arrengarik haundiena da herri elkargo haundiuntan, herri eta herri guziek nola lotura hori atxiki herri elkargoari. Eta hortan, enustuko, biltzarrak badu bere tokia, bere lana egiteko, lotura hori atxikitzeko, informazioa bai geinetik behera jauz dadin, baina nere behetik eh, gora joan dadin, eta entzunak izan diten herriko hautetxi gehienak. Egan duzie, behaz baliatzen al dela zuen egitura utzu bat zuen eh, estaltzeko ze utxak nahi duzu? Eh, hori zenako erten dut, zeren orain herri elkargoa ari da bere proiektuaren plantan ezartzen eskualerri orokorrean. Eta lan hori ari da egiten. Adibidez, lehengo herri elkargoak, oai poloak eh, deitzen direnak, badira ez direna untsa martxan delako komunikazioen hori ez dutena egiten. Eta eh, hori behar da toki bat uh, nun hautetxi hauza adibidez, baina ez bakarrik, eh, hautetxeak ere, elgarretatzen ditaken toki bat, gai desberdinetaz mintzatzeko eta partikatzeko, bai herri elkargoko kompetentzietan, baita ere eh, beste uh, gai edozoinetan. Egun adibidez aipatu dugu euskoa eta zenako ez, eta euskoa estimatzen badugu eskoalegiaren zato ona dela, zenako ez aipatu eta eh, sustengatu. Hori, hori da biltzakaren uh, tokia. Erran duzun hortaz, bazen adostasun bat, orokorki, ala, izan dira desadostasunak hauzapizen hartiana. Orokorki uh, toki hori uh, zinez uh, azpimarratua da, uh, zeren uh, hori bada, urguntzea, uh, deliberoa zentro hortaik, uh, herri elkargotik, uh, herri tipietatik. Badakigu herri elkargo handi hortan, uh, hainitz haute txigiela eta diskusionia edo harremanak uh, eskaz pixka bat, eta hor, eh, biltzarrak behar du antolatu e, haute arteko harreman hori. Hortan baita gakoa enustuko eskoalerriko eh, politika komprenditia izan dadin eta aplikatua izan dadin eh, geruari buruz hori importantea da lotura hori atxikitzia haute etxean arte.